Ba, ez dizugu eh, berri eh, bat, eh, holako gardavuak tielaik be lau bostegun ez da berrik, hola igaiten beita. Hale familiak uh, ukendizu behaz uh, polizien gandik uh, bat. Moa ikanez eh, untsa zela eta, eta bazela afea eta hola. Uh, eguki behar dizugu, uh, eh, aste buia berri Jakin izugu eba erresti huntan izan den belagun bat, uh, neskatila bat uh, dela. azpeko neskatila hoi, donk berri hubun bat hale. eguki behar uh, berri habuik Beze jakurketa eh, diela haste zunbait egiten dugun jakurketa, eh, betiko uh, kontrako arrestazioneak tiela, ez tiela laguntzen prozesua, haitiela eh, beti ez etaen... Eh, eta infinitziaekin uh, eh, espeantzaekin, uh, eh, hoi hanitz uh, agei beitez espanyol prentsan, uh, ez uh, sigitzen diela bide hoi, eta galtzegiten dizugue bai gaur elgarretaratze hortatik, uh, horrek infinitzia, errepresoek infinitzia, eta bake prozesuan uh, hastia lan egiten uh,